եւ արդյունավետ աշխատանք արդեն այլ բնակավարում։ Այս տարիներին եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցել ենք խնդիրներ, սակայն արձանագրել ենք նաեւ հաջողություններ, ամենակարևորը բավականաչափ փորձ ենք կուտակել, ինչն օգտագործվելու է հետագա աշխատանքների կազմակերպման գործում, ասել է վարչապետը։ Իր խոսքը Խոսքում Անրանի Խաչատրյանը շնորհակալություն է հայտնել ներկաներին համատեղ աշխատանքի համար եւ նշել, որ չնայած ընթացիկ խնդիրներին, այնուամենայնիվ նախարարությունը կարողացել է կատարել կառավարության ծրագրով գյուղոլորտին վերապահված գործառույթները եւ որոշակի հաջողությունների հասնել։ Նա շնորհակալություն է հայտնել նաեւ նոր պաշտոնում նշանակվելու արդիվ եւ հավաստիացրել, որ անելու է հնարավորինս իրեն տրված վստահությունն արդարացնելու համար։ Կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Արամ Մխոյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ նորանոր ձերբերումներ մաղթել նրան։ Վարչապետը մասնավորապես ասել է. Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների լավագույն մասնագետներից մեկը համարվելով Մխոյանը քաջատեղյակ է գյուղատնտեսության ոլորտին եւ իր գործունեությամբ արդեն երկար տարիներ աջակցում է Արցախում գյուղատնտեսական ծրագրերի իրագործմանը։ Բնակավարին առնչվող իմ որոշումներում միշտ հաշվի եմ առել նրա խորհուրդները։ Համոզված եմ, Արամ Մխոյանն իր գիտելիքներն ու փորձառությունը լավագույնը ծառայեցնելու է Արցախի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Հանրապետության նախագահին բարձր պատասխանատու պաշտոնը իրեն վստահելու համար, Արամ Մխոյանը նշել է, որ խորությամբ ծանոթ է ոլորտի խնդիրներին եւ համոզմունքի հայտնել, որ բոլոր հնարավորությունները կան Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը հասցնելու բարձր մակարդակի։ Նա խոստացել է լինել անաչար եւ սրտացավ նախարարության արժեվ դրված նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Վարչապետ Հարությունյանը անդրադառնալով սկսված կառուցվածքային բարեփոխումներին նշել է, որ տնտեսության պատշաճ զարգացումն ապահովելու համար նոր գործիքներ են կիրառվելու։ Սա վերջին կառուցվածքային փոփոխությունը չէ։ Փուլային շարունակվելու են փոփոխություններն ու կրճատումները եւ աստիճանաբար պետական կառավարման համակարգի մի խումբ աշխատակիցների տեղափոխելու են տնտեսական դաշտ։ Այս տեսանկյունից կարևորում եմ արդյունավետ ծրագրերի իրականացումը, առաջին հերթին մասնագետ մասնագետների պատրաստման եւ վերապատրաստման ուղղությամբ, որպիսի կրճատված կադրերը համապատասխան հմտություններ ունենան տնտեսությունում աշխատանք գտնելու համար։ Արայիկ Հարությունյանը հորդորել է փոխվարչապետ Աղաբեկյանին հետագա ծրագրերում լուրջ ուշադրություն դարձնել կadrերի վերապատրաստման վրա, որպեսի անցումը սահուն իրականացվի։ Հանդիպանը ներկա Արթուր Աղաբեկյանը շնորհավորելով նորանշանակ Պաշտոնյաններին նշել է, որ պետական կառավարման համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները պետք է միանշանակ ուղղվեն հանրապետության տնտեսության զարգացմանը, մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմամբ։ Հանրապետությունում այս տարվա բերքի տակ կատարված հացատիկայի մշակաբույսերի հնձի ենթակա 49515 հեկտար ցանկատարածություններից հուլիսի 6-ի դրությամբ հնձվել է 35850 հեկտարը։ Արցախի գյուղնախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ հացատիկայիների համախառն բերքը կազմել է 99342 տոննա, իսկ միջին բերքատվությունը հեկտարից 27.7 ցենտներ նախորդ տարվա 9.7 ցենտների դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ հնձվել է 17682 հեկտար ծորեն, 17040 հեկտար գարի, ինչպես նաև 1128 հեկտար հաճար։ Ստեփանակերտի մենք ենք մեր սարերը հուշահամալիրում այսօր մեկնարկեց 2015 թվականի ամառային զորակոչը։ Տոնական միջոցառմանը ներկայային Արցախի զինկոմիսար Մխիթար Արավշարյանը, Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս Քահանա Մովսիսյանը, զինակոչիկների հարազատներ, զինվորականներ։ Արցախի զինկոմիսար Մխիթար Արավշարյանի խոսքով զինակոչիկներն արդեն անցել են բուժ զննում եւ մեծամասամբ ճանաչվել են առողջ ու ծառայության համար պիտանի երիտասարդներ, ովքեր այժմ պատրաստվում են մասնակցել վերջնական բուժզնմանն ու վիճակագրությանը։ Հատկանշական էին Զորակոչիկի մայր Ռեգինա Վանյանի սրտի խոսքն ու օրնանքը բոլոր ապագա զինվորներին։ Օրը ինձ համար կարելի է ասել, որ համ տոն է, համ ոչ, որովհետև շատ ուզված է։ Գիտեմ, որ Աստված մեր երեխեքի հետ է։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքերին է, պետք է հավատալ ինչպես եւ իմ տղային, նաեւ բոլոր տղաներին մաղթում եմ եւ հավատում եմ, որ իրանք պետքա առանց փորձանքի ծառայեն։ Ներկաները շնորհավորեցին զորակոչիկներին բանակի շարքերում ծառայության անցնելու կապակցությամբ, համոզված, որ երիտասարդները պատվով կշարունակեն իրենց նախորդների հայրենանվեր առաքելությունը։ Հուլիսի 5-ին ժամը 1:55-ի սահմաներում Բերձոր Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու 28-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի արդյունքում մահացել են Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Սասուն Սամվելի Զիրոյանը եւ Մարատ Գրիգորիի Թադեոսյանը, իսկ Ալիկ Տիգրանի Պետրոսյանը եւ Սարգիս Արարատի Գևորքյանը ստացել են մարմնակավնասվածքներ։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Մարտունու շրջանի Մուշկապատ համայնքում Հայաստան համայնական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցվում է համայնքային վարչական կենտրոն, ներառյալ ժամանցային սրահ, ակումբ, բուժկետ եւ գրադարան։ Շինարարությունն իրականացնում է Շինքար Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ներկայումս ընթանում են շենքի ներսի հարդարման, սալիկապատման եւ ներկարարական աշխատանքները։ Նշենք, որ համայնքային վարչական կենտրոնի շինարարությունը սկսվել է 2010 2013 թվականին։ Շինությունը երահարկ է, այն նախատեսվում է շահգործման հանձնել մինչև տարեվերջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունաստանում ամփոփվել են հուլիսի 5-ին անցկացված հանրակրվեի արդյունքները, որի ընթացքում երկրի քաղաքացիներն իրենց կարծիքն են հայտնել վարկատունների երյակի, արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի եւ Եվրահանձնաժողովի առաջարկած տնտեսական ծրագրի վերաբերյալ։ Քվեարկության պաշտոնական տվյալները հրապարակվել են Հունաստանի ներքին գործերի նախարարության կայքում։ Քվեաթերթիկների 100%-ի հաշվարկի արդյունքներով դեմ է քվեարկել քաղաքացիների 61.31 հայորդական տոկոսը, կողմ 38.69 հայորդական տոկոսը, անվավեր է ճանաչվել քվեաթերթիկների 5.8 տոկոսը։ Հանրակրվեին մասնակցել է քաղաքացիների 62.5%-ը։ Այն կայացած է համարվում, եթե հանրակրվեին մասնակցում է ընդրողների ոչ պակաս քան 40%-ը։ Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ուներ շուրջ 9.9 միլիոն քաղաքացի։ Ավելի վաղ երկրի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը ողջունել էր հույների համարձակնդրությունը եւ հայտարարել, որ Հունաստանի կառավարությունը պատրաստ է վերադառնալ վարկատուների հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նրա խոսքով առաջին հերթին անհրաժեշտ է հասնել բանկային համակարգի վերականգնման, ինչպես նաեւ պարտքերի վերակառուցման։ Ալեքսիս Ցիպրասը երկրի կառավարությանը կոչ է արել միավորվել եւ ավելի ուժեղ դառնալ պարտկերի ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Նա նախագահ Կարոլոս Պոպուլասին կոչ է արել խորհրդակցության հրավիրել քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսով Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի հետ քննարկել է հունական հանրակրկետ արդյունքներն ու աջակցություն է հայտնել Հունաստանի ժողովրդին երկրի արչև ծառացած դժվարությունների հարցում։ Այդ մասին ասված է Կրեմլի տարածած մամլո հաղորդագրության մեջ։ Հերախոսազրույցը կայացել է հունական կողմի նախաձեռնությամբ։ Քննարկվել են Հունաստանում կայացած հանրակրկետ արդյունքները, միջազգային վարկատուների կողմից Աթենքին ֆինանսական օգնություն դրամադրելու հարցում հարցում, ինչպես նաև որոշ հարցեր ռուս-հունական հետագա համագործակցության զարգացման առումով ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պուտինը նաև աջակցություն է հայտնել Հունաստանի ժողովրդին երկրի արչև ծառացած դժվարությունների հաղթարման հարցում։ Բյուրականի աստղադիտարանի տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն հրճակվելը քաղաքական մեծ իրադարձություն է Հայաստանի կյանքում, ինչը շատերը չեն էլ գիտակցում։ Այս մասին ասել է Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Բյուրականի աստղադիտարանի առաջատար գիտաշխատող Արեգ Միքայելյանը, անդրադառնալով միջազգային աստղագիտական միության որոշմանը, ըստ որի Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանը հրճակվել է տարածաշրջանային շրջանային աստղագիտական կենտրոն Հարևան երկրները չէին հանդուրժի, որ Հայաստանը այս տարածաշրջանում լինի որևէ ոլորտում կենտրոն, լինի դե մարզական, գիտական, մշակութային եւ միայն աստղագիտությունն է, որ կարողացավ այդպիսի պաշտոնական կարգավիճակ ստանալ։ Սա իրոք հաղթանակ է, որովհետեւ Հայաստանի հեղինակության ամառապնդմանն է ուղված եւ այդ ուղղությամբ կարևոր քայլ է, ինչը կնպաստի նաեւ մեր խնդիրների լուծմանը, քանի որ որևէ հարց լուծելիս հաշվի առնում այդ երկրի վարկանիշը ասել Միքայելյանա։ Արեգ Միքայելյանը նկատել է, որ որոշման կայացումը երկար տևեց, քանի որ միջազգային աստղագիտական միությունը ցանկանում էր լավ ուսումնասիրել հայտերը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի արձագանքին Արեգ Միքայելյանն ասաց, որ դեռ Ադրբեջանից ոչ մի տեղեկատվություն չկա, սակայն ըստ միջազգային աստղագիտական միության պայմանների Հայաստանը հիմա պետք է համատեղ նամակներով դիմի հարևան երկրներին եւ առաջարկի միանալ։ Եթե Ադրբեջանը չցանկանա միանալ, միայն իրենք են կորցնելու։ Եթե կուզենան միանալ, այդ դեպքում կճանաչեն մեր առաջատար դերը, ինչը նրանք ոչ մի կերպ չեն ցանկանում։ Մենք իրենց կարելի ասել փակուղու մեջ դրեցինք եւ երկու դեպքում էլ մեզ համար լավ է ասել ենա։ են Ինչ վերաբերում է Բյուրականի աստղադիտարանի խնդիրներին, Արեգ Միքայելյանն ասաց, որ թեև տեխնիկական հակեցվածությունը ֆինանսավորումը դեռ ցանկալի մակարդակից հեռու է, սակայն դա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Հեսինկիում հուլիսի 5-ից 9-ը անցեկացվում ԵԱՀԿ խորհրդանական վիայժողովի ամառային նստաշրջանը նվիրված գազམ་ակերպության հիմնարար փաստաթղթի Հեսինկյան ակտի ստորագրման 40-ամյակին։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցման Ռուսաստանի падգամավորները Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք չեն մեկնի։ Ռուսական պատվիրակությունը պետք է գլխավորեր Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը, սակայն հունիսի 30-ին հայտնի դարձավ, որ Ֆինլանդիայի արտգործնախարարությունը մուտքի թույլտվություն չի տրամադրել տրամադրել ռուսական խորհրդարանականներին, որոնք ներառված են Եվրամիության սև ցուցակում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տնջրե պատանի երաժիշտների միջազգային 4-րդ փառատոնը, որն Արցախում մեկնարկել է հունիսի 28-ին, ամփոփվել է հուլիսի 5-ին Բերձորում կայացած համերգով, իսկ հուլիսի 4-ի երեկոյան Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել փառատոնի գալա համերգը, որին ներկային հանրապետության ղեկավարները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Գալա Համերգին ելույթ են ունեցել Իտալիայի, Սլովենիայի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի եւ այլ երկրների, այդ թվում նաեւ Արցախի պատանի երաժիշտները։ Անցած օրերին փառատոնի շրջանակներում բացի Արցախի տարբեր բնակավայրերում համերգներից կազմակերպվել են նաեւ վարպետության դասեր։ Մարաքաղաքում փառատոնի ծրագիրն ամփոփվել է 3 Սայաթ Նովայանվան երաժշտական ուսումնարանում երիտասարդ տաղանդների համերգով։ Երեկոյի գյուարվեստական ղեկավար օպերայի հայտնի երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան, ով վարում էր համերգը, գրքի Կին իր հիացմունքը հայտնեց պատանի տաղանների ձայնային տվյալներից Արցախի գեղեցկությամբ ու Արցախցու էությամբ, ով իր ամբողջ սրտով բաց է ամեն գեղեցիկի արժև։ И мы хотим показать, что искусство, Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ արվեստը ստեղծագործական ուրախությունը պետք է լինեն աշխարհի ամեն մի անկյունում, առավելևս այստեղ, որտեղ գիտենք, որ աշխարհի այս հինավուրց եւ հիասքանչ վայրը ծնում է տաղանդներ, որոնց մենք անպայման կաջակցենք իրենց ստեղծագործական ճանապարհին։ Ես նաեւ գիտեմ, որ այստեղի ունկնդիրը սիրում եւ հասկանում է որակյալ ձայները, բարձրագույն երաժշտությունը եւ սպասում է այդ ձայներին։ Երեկոյին ներկայ են նաև Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այրեր։ Կազարնովսկան երիտասարդ տաղանդերին հանձնելով վարպետության դասերի մասին հավաստարագրերը նաև հույս հայտնեց, որ նախագահի հետ Ստեփանակերտում օպերայի տուն ունենալու պայմանավորվածությունը իրականություն կդառնա եւ ինքը նոր տաղանդներ հայտնաբերելու ու նրանց հետ համերգներով ներկայանալու հնարավորություն կունենա արդեն օպերայի ներկայացումների համար անհրաժեշտ անհրաժեշտ պայմաններում Բելլալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտի թիվ 6 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում կայացավ Արցախի հանրապետության Սանդա Ուշուի առաջնություն, որի պատասխանատուն էր Արցախի Ուշուի ֆեդերացիայի մարշչական վարչությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին 130 մարզիկներ Արցախից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ներկայային հայ սև գոտիների միջազգային ակադեմիայի հիմնադիր Բարերար Կարո Քեբաբջյանը պաշտոնադարանձին հյուրեր Հայաստանից եւ Լիբանանից, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Պուշուի մարտարվեստն Արցախում արմատավորելն ու զարգացնելը մեծ վարպետ Կարոկ Քեբաբջյանը պայմանավորում է վերապատրաստված Արցախցի մարզիչների նվիրված գործունեությամբ։ Կարևորը այն է, որ ժամանակին դրսից օգնում էին, Փարիզից հարուտ եկավ կամ Լիբանանից մարզիչ եկավ այստեղ եւ էդի լավ գործ է։ Այսինքն մարտարվեստը Հայաստանի մեջ Ղարաբաղի մեջ ցանվեց, սկսավ ձիլեր դալ։ Բայց այսօր ամենը հզորան է, որ մեր մարզած աշակերտները այսօր իրենք դարձել են մարզիչ։ Էսի ամենը հզոր բանն է մարդարվեստի աբակայի շարունակման համար։ Լավ անե որ մենք ունենք կադրեր պատրաստված։ Շատ կարևոր է ովեբեք շարժումի մեջ կադր ունենալ։ Մի օգյով չլարես գործը միշտ մարզիչը կամ մեծ վարպետը պետք է իր հաջորդները պատրաստե, մենք այդ կողմից հաջողեցանք։ Մենք ունենք աբակայի մարզիչներ, որոնք իրենց արկի պիտի պատրաստեն մարզիչներ, որ հավերժ Ղարաբաղի ժողովուրդը լա մարդունակ, մեր բանակը լա հզոր եւ ես գիտեք, առաջին բանակային մեր մարզանքը կսկսի այս մարդարվեցից։ Առաջնության կազմակերպման նպատակն է Արցախում խթանել սպորտի զարգացումը, ինչպես նաև ամրացնել կապը Արցախի եւ Հայաստանի մարզիկների միջև։ Միջոցառումն ավարտվեց եզրափակիչ մենամարտերով եւ հաղթող ճանաչված մարզիկների, ինչպես նաև տարբեր ակումբներ ներկայացնող մարզիչների ապարքեվատրությամբ։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։